Մարդու իրավունքների պաշտպանը կրոնական կազմակերպություններին անդամակցող անձանց Ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատելու արգելքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով դիմել է Սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հանրային ծառայության գրեթե բոլոր տեսակների՝ ոստիկանության, զինված ուժերի, դատախազության և այլնի դեպքում կրոնական կազմակերպություններին անդամակցության արգելք սահմանված չէ։ Զինված ուժերի դեպքում կրոնական այլ դավանանք ունեցողների համար նախ նախատեսված է նաև այլընտրանքային ծառայություն։ Եթե դավանանքն անհամատեղելի է զին ծառայության տարերի հետ, զենք կրել, երթվել եւ այլն, ապա անձն իր դիմումի հիմքով կարող է պարտադիր ժամկետային ծառայությունը փոխարինել այլընտրանքային զինվորական կամ աշխատանքային ծառայությամբ։ Զինծառայողների դեպքում արգելվում է ոչ թե կրոնական կազմակերպությանն անդամակցելը, այլ կրոնական միավորում ստեղծելը, «Ռադիոլուրին» բացատրում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական Հեղինե Ենգոյանը։ Ոստիկանության դեպքում օրենքով դեռևս մնացել է այն դրույթը, որով որ նման արգելք սահմանվում է, սակայն այն չի գործում Սահմանադրական դատանի դեռևս 2020 թվականի կայացված որոշման հիմքով, քանի որ դեռևս 2020 թվականին Սահմանադրական դատանը քննարկելով ոստիկանության ուրեմն ծառայողների համար սահմանված այս արգելքը այն հակասահմանադրական է ճանաչել։ Հետևաբար, եթե խոսենք կրոնական կազմակերպություններին անդամակցող անձանց ռազմականացված մարմիններում ծառայելու հնարավորության մասին, այո, պետք է փաստեմ, որ բացառությամբ ազգային անվտանգության մարմինների մնացած ռազմականացված մարմինների դեպքում ներկայումս էլ մեր գործող օրենսդրությամբ նման անձինք կարող են ծառայության անցնել եւ այս բացարձակ արգելքը պահպանվել է մինչ այժմ ազգային անվտանգության հարմինների համար, որը եւ պաշտպանը իր դիմումով վիճարկում է։ Այլ կրոնական դավանանքի դեպքում մարդը չի կարող դառնալ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, իսկ ԱԱԾ աշխատակցին ուղղակիորեն արգելվում է անդամակցել կրոնական կազմակերպություններին։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում կարծում են, կրոնական դավանանքը եւ կրոնի արտահայտման ազատությունը ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններում կամ որևէ այլ պետական կառույցում ծառայության բուն գործառույթներին չեն հակադրվում, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնականը։ Հակադրվում են միայն ծառայությանը զուգահեռ քարոշչությունը, ծառայողական լիազորություններն ի շահ այդ կրոնական կազմակերպությանն օգտագործելը։ Նման վարքագիծն արգելված է օրենսդրությամբ։ Միաժամանակ պարզապես ինքնին գազམ་ակերպության անդամակցությունը չի կարող հանգեցնել այնպիսի վտանգների, որոնք որ կարդարացնեին նման բացարձակ արգելքը մեր աշխատակազմի եւ պաշտպանի գնահատմամբ։ Հանրության սուր քննադատություններին, թե ուժային կառույցում այսպիսով պետք է հայտնվեն աղանդների հետևորդներ, Ենգոյանն արձագանքում է. «Առաքելական եկեղեցին ևս օրենսդրությամբ կրոնական կազմակերպություն է։ Մինչդեռ նույն Հայ առաքելական եկեղեցում ևս դեմ են Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այս մոտեցմանը։ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տեր-Համբարձում քահանա Դանիելյանը «Ռադիոլուրին» փոխանցեց. «Ժամանակին այդ օրենքներն ընդունվեցին պաշտպանվել էին մեր երկրի արչև ծառացած անվտանգային խնդիրներից ելնելով։ Այժմ հարց է՝ ներկայիս ծանր կացության մեջ այդ խնդիրներն ու իրավիճակները հաղթահարված են Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը խնդիրը երկու կողմից է դիտարկում։ Նախ ասում է, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այս քայլով գնում է անվտանգային կառույցների կազմաքանդման։ Եթե սահմանափակման դրույթը վերանում է, ապա ազգային անվտանգության ծառայությունը, բանակը, ոստիկանությունը կամ կուսակցականացվելու են կամ դառնալու են զանազան կրոնական միավորների հավաքավայրեր։ Չեզոքությունն ու երկրի անվտանգության առաջնահերթությունը վերանալու են։ Կարծում ընդգծում է Բագրատ եպիսկոպոսը։ Օրինակ Եհովայի վկանները եւ նմանատիպ կառույցները, ովքեր զորակոչվում են բանակ, նրանք օրենքով այլընտրանքային ծառայության են կոչված, որովհետեւ մերժում են զենք վերցնել կամ երթվել։ Հիմա այս դրույթը կա, բայց երբ ուղղակիորեն խրախուսումը, քարոշչությունը, հավաքները, բոլոր իմաստներով բացը դառնում անվտանգային համակարգը, դա կլինի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, դատախազությունը եւ ամենակարևորը բանակը, սա նշանակում ներսից ուղղակիորեն ոչնչացնել, վերացնել այն չեզոքության դրույթը, որը միտված պիտի լիներ միայն երկրի անվտանգությունը ապահովելը։ Հիմա դա վերանում է Աղանդավորական կազմակերպությունների մուտքն ուժային կառույցներ ամենևին էլ երկրի անվտանգությունն ու պետական շահը պաշտպանելուն չի նպաստի, ասում է Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Այս օրենքը, եթե համանդրական դատարանը գնա այդ քայլին, նշանակում է մարդիկ իրենց քարոշչությամբ, միավորումներով, հավաքներով, ներկայությամբ պարտադրելու են այն, ինչ որ թելադրվելու իրենց կազմակերպությունների կողմից։ Սա շատ པարզ է։ Իրենց ģերնպատակը պետական շահը չի լինելու, ոչ էլ անվտանգության համակարգը ել ավելի զորացնելը։ Սա կեղծ մարդու իրավունքների թեզի ներքո գործող դրույթ է Մյուս կողմից հայ առաքելական եկեղեցին կրոնական այլ կազմակերպություններին հավասարեցնելով եւ կրոնական կազմակերպություն դիտարկելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ոչնչացնում է այն հոգեվոր հիմնապատնեշը, որը կրում է ամբողջ մեր ինքնությունը, սրբազանի դիտարկումն է։ Իսկ հորդորը, որ այս պահին մարդու իրավունքների պաշտպանը զբաղվի երկրի առաջ ծառացած կարևորագույն խնդիրներով։ Աիդա Ավետիսյան, Ռադիոլուր